Markus hoofdstuk 3 Jezus het weer naar die synagoge toegegaan. Daar was een man met een gebrekkelijke hand. Die fariseers het voor Jezus dopgehou om te zien of hij hem op die sabbatdag zo so gezond maakt, zodat so hulle voor Jezus daarvoor kon aanklaan. Hij zei toe voor die man met die gebrekkelijke hand, Staan op hier tussen hulle. Daarna vraag hij voor hulle, Mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen? Iemand red of doodmaak? Hulle het egter niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man: "Steek jou hand uit." Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Die Fariseërs het uitgegaan en dadelik met die Herodiane 'n komplot teen Jesus gesmeer om hom om die lewe te bring. Jesus het toe met sy disippels teruggegaan na die see toe. 'n Menigte mense het van Galilea af agter hom aangegaan. Ook van Judea af en uit Jerusalem en van Idumea en van oor kan Jordaan en van rondom Tyrus en Sidon af. Het daar baie mense na hom toe gekom toe hulle hoor wat hy alles doen. Weens die gedrang het hy vir sy disippels gesê om vir hom 'n skuitjie reg te hou sodat die mense hom nie vertrap nie. Hy het baie mense gesond gemaak sodat almal wat die een of ander siekte gehad het, hom oorval het om aan hom te raak. As mense wat van onrein geeste besete was hom sien, het hulle voor hom neergeslaan en geskreeu: "U is die seun van God!" maar hy het hulle baie uitdruklik belet om bekend te maak wie hy is. Jesus het teen die berg opgegaan en die wat hy wou hê nader geroep en hulle het na hom toe gekom. Hy het toe 12 wat hy apostels genoem het aangestel om by hom te bly sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om bose geeste uit te drywe. Hy het hierdie 12 aangestel. Petrus, soos hy Simon genoem het, Jakobus seun van Zebedeus en Johannes die broer van Jakobus. Vir hulle het hy die bynaam Boanerges gegee. Dit wil sê manne van die donder. Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakobus seun van Alfeus, Taddeus, Simon die Kanaaneer en Judas Iskariot wat vir Jesus verraai het. Daarna het Jesus huis toe gegaan. 'n Menigte mense het weer saamgedrom sodat daar selfs nie geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê hy het van sy kop af geraak. Die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het gesê hy is van Beelzebul besete En dit is met die hulp van die aanvoeder van die bose geeste dat hy bose geeste uitdrywe. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord. Hoe kan die Satan die Satan uitdrywe? As 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie as die Satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie. Maar is dit sy einde? Bovendien kan niemand in 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie. Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Dit verseker ek julle. Alles sal die mense vergewe kan word al die sondige lastertaal wat hulle praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê omdat hulle gesê het: Hy is van 'n onrein gees besete. Sy moeder en sy broers het toe gekom. Hulle het buite bly staan en 'n boodskap na hom toe gestuur om hom te roep. 'n menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom: "Kyk, u moeder en die broers en die susters daar buite soek u." Maar hy sê vir hulle: "Wie is my moeder en my broers?" Hy het die mense aangekyk wat in 'n kring om hom sit en gesê: "Hier is my moeder en my broers." Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder.